لعمل مخصوص في زمن مخصوص في زمن مخصوص قصد مكه لعمل مخصوص في زمن مخصوص الحج في اللغه لان الحج في اللغه العربيه معناه القصد من أكل مقصوديه maana yake ni kukusudia wa fi shar'i na tunaposema haji katika sheria tukiwa tunakusudia ibada قصر مكه amali makhsus kukusudia maka kwa ajili ya amali makhsus kukusudia maka kwa ajili ya amali makhsus fi zamanin makhsusin katika zama makhsus kukusudia maka kwa amal ambao ni makhsus kwa amal ambayo imehusishwa na sheria kadhalika fi zamanin makhsus katika zama makhsusi kwa hiyo haji haiwi isipokuwa maka haji haiwi isipokuwa maka na si mtu anaofunga kula anajifanyia anavyotaka la kuna matendo ambayo yamekuwa na sheria ambayo mtu atayatekeleza anapokuwa anafika kule lakini haji hayo kila wakati bali haji ina wakati maalum ambao umewekwa na sheria wakati wake ni upi utakuja katika uh, masala ya al-mawaqit wal umra في اللغة الزيارة والعمرة في اللغة الزيارة والعمرة في اللغة الزيارة وفي الشرع وفي الشرع زيارة البيت لعمل مخصوص زياره البيت لعمل مخصوص زياره البيت لعمل مخصوص عمره فكلوغه معناك ان الزياره زياره حضور وفي الشرع na katika sheria ni زياره يا البيت يعني بيت الله الحرام نوم يا الله تقوف مسجد ومكه لعمل مخصوص كاجل لعمل مخصوص فايو طيب. حج مثل ما يقصد مكه anayekusudia maka kwa sababu amali ya haji zote ziko maka kwa hiyo kuna ambazo zinafanyika katika ule msikiti wa maka na kuna zingine zinafanyika maka lakini si ndani ya msikiti na ndio maana akasema kasru makka li'amalin makhsusin fi zamanin makhsus katika haji amesema fi zamanin makhsus lakini kwenye umra anasema ziyaratul baiti kuzuru albayt kuzuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa na maana kwamba amalu la umra haziji isipokuwa katika albayt kwa sababu umra haiwi na mambo mengi ni mtu kuhirimia akiwa mikati akishafika ndani ya msikiti anafanya tawafu tawafu al-umra akishamaliza anaswali rakaa mbili baada ya tawafu akishamaliza anaenda kufanya sa'i baina ya Safa na Marwa akishamaliza basi anaenda zake kunyoa umra imeshaisha tofauti na haji mambo yake ni mengi lakini vile vile kwenye umra hatujasema fi zamanin maksus katika zama maksus kwa nini kwa sababu umra haina muda maalum umra haina muda maalum bali muda wowote ule sawa sawa ni usiku au mchana sawa sawa ni Jumamosi au Jumapili au Jumatatu siku zote za wiki mwezi wowote katika mwaka na mwaka wowote ule basi mtu anakuwa anaruhusiwa kwenda kufanya umra tofauti na haji haji na nyakati zake maalum maalum lakini umra haina nyakati maalum na ndio tumesema tuzia baiti li'amali مخصوص نعم اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج والعمرة يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور فإن زال مانع حج بعرفة أو عمرة قبل طوافها وفعل إذا وقع فرضا وإن عجز لكبر أو مرض لا لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ويجزئانه من لم يبرأ قبل إحرام نائبه وشدت لامرأة محرم أيضا فإن أيست منه استنابت نعم ثم قال المؤلف رحمه الله يجبان حج عمره umra yajibani ni wajib swala la haji bitifaki la ulama ni wajib umra kuna khilaf baina ya ulama lakini katika madhhabu pia ni wajiba lidha ni yajibani haji na umra ni wajibu على المسلم الحر المكلف المستطيع hajina umra ni wajib juu ya muislam sio kafiri al-hurri ambaye ni huru sio mtumwa al-mukallafu al-mukallaf al-aqil al-baligh mwenye akili aliyobaleghe almustati'i mwenye uwezo almustati'i mwenye uwezo aliposema almuslim maarufu ala hurri maarufu almukallafi maarufu man huwa almukallaf البالغ العاقل المستطيع المستطيع كيف يكون الانسان مستطيعا هو من وجد زادا هو من وجد زادا او راحله صالحة لمثله هو من وجد ذاتا او راحلة صالحة لمثله المستفين يوفي ميول من يكفت زاد مصروف من يوانا ya kuweza kumfikisha makka warahila na au au rahila au kipando apata zazi au kipando saliha ambacho ni salih ambacho kinafaa limithlihi kwa mtu mfano wake yani kwenye rahila kipando watu wafanani kuna watu wa mbali na watu wa karibu kuna matajiri kuna maskini kwa hiyo kipando cha watu wa mbali hakiwezi kuwa sawasawa na kipando cha watu wa karibu kama ilivyokuwa kipando cha tajiri hakiwi sawasawa na kipando cha maskini kwa hiyo pale alivyosema rahila kipando swaleha kinachofaa limithlihi kwa mfano kama yeye muhimu kufika maka kwa ajili ya kutekeleza hizi ibada mbili لذا اكتب shurutu وجوب الحج والعمره شروط وجوب الحج والعمره شروط وجوب الحج والعمره مشرط هي واجب الحج والعمره شروط وجوب الحج والعمره مشرط هي واجب الحج والعمره الشرط الاول الاسلام الشرط الاول الاسلام شرط la kwanza ni الشرط الاول الاسلام شرط la kwanza ni والشرط الثاني الحريه والشرط الثاني الحريه شرط la pili هو الشرط الثاني الحريه شرط la pili هو الشرط الثالث التكليف شرط الثالث التكليف التكليف taklif yani mtu kufikia umri wa baligh na vile vile akili yake kuwa timamu الشرط الرابع القدره الشرط الرابع القدره uwezo lazima mtu awe na uwezo wa kufika maka kwa ajili ya kutekeleza hizi ibada والناس فيها على اقسام والناس فيها على اقسام والناس فيها على اقسام na watu katika swala la uwezo wako katika mafungu tofauti tofauti wanatu fiha ala aqsam na wako katika swala la uwezo wako katika mafungu tofauti tofauti القسم الأول أن يكون غنيا بماله أن يكون غنيا بماله قويا ببدنه an yakuna ghaniyan bimalihi qawiyan bibadanihi an yakuna ghaniyan bimalihi qawiyan bibadanihi fayalzamuhu binafsihi fayalzamuhu binafsihi fungu la kwanza ni mtu kuwa tajiri kimali vile vile kuwa na nguvu kimwili yani mwenyewe ni tajiri kimali na vile vile ana nguvu kimwili mtu ana namna kama hii au mtu ambaye anaingia katika hili kundi fayalzamuhu bi nafsihi huyu mtu inamlazimu haji na umra mwenyewe atumie mali yake na mwenyewe aende huko kwa ajili ya kutekeleza ibada lidha fayalzamuhu bi nafsihi inamlazimu haji au umra mwenyewe القسم الثاني أن يكون قادرا ببدنه أن يكون قادرا ببدنه أن يكون قادرا ببدنه دون المال أن يكون قادرا ببدنه دون المال أن يكون قادرا ببدنه دون المال فيلزمه إن لم تكن مشقة عليه فيلزمه إن لم تكن مشقة عليه فيلزمه إن لم تكن مشقة عليه ان يكون قادرا ببدنه دون duna فيلزمه ان لم تكن مشقه عليه alayhi kuwa na uwezo kimwili an yakuna qadiran ببدنه kuwa na uwezo kimwili duna المال فاتنا مال mali yani mtu ana nguvu ya kwenda kutekeleza hizi ibada lakini hana mali mtu wa namna kama hii inamlazimu haji au umra kama hakuna mashaka kwake yani mfano ulipokuwa watu wa maka watu wa maka maadamu hizi ibada zinafanyika kule basi wale hizi ibada zinawalazimu hata kama ilivyokuwa Umra hakuna mashaka uh, kwao haji pia ilikuwa hamna mashaka lakini siku hizi wameweka utaratibu wa tasrih yani mpaka even kutoka kwenye daula ya mtu kwenda kutekeleza ibada ya haji umra hakuna shida watu wa makka lakini haji lazima mtu awe na tasrih au na idhi au na kibali cha kwenda kufanyia ibada ya haji ila mwanzoni vitu kama vilikuwa hamna kwa hiyo ilikuwa wanaenda kwa naenda kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji lakini siku hizi hawaendi isipokuwa mpaka idhini kutoka serikalini kwa hiyo huyu tamlazimu hizi ibada kama hakuna mashaka kiye wa illa fala wa illa fala wa illa fala na kama kinyume na hivyo basi itakuwa si wajibu kwake yeye kinyume na hivyo itakuwa si wajibu kwa kiye alqismu thalith an yakuna qadiran bimalihi أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه فيجب عليه أن ينيب فيجب عليه أن ينيب fayajibu alayhi an yuniba an yakuna qadiran bimali fungu la tatu mtu kuwa na uwezo kimali yani yakuna qadiran bimali kuwa na uwezo kimali ajizan bibadanihi lakini ni mwenye kushindwa kimwili mali anayo lakini mwili wake haumruhusu kwenda kule imma kwa sababu ni mgonjwa ugonjwa ambao utarajii kupona au umri umeenda yani anakuja kupata mali mzeeni hawezi kutahammal misukosuko ambayo inapatikana kwenye hizi ibada fayajibu alayhi an yujiba huyu inamwajibikia amweke mtu wa niaba ya kumfanyia hiyo ibada kwa ajili yake fayajibu alayhi an yuliba itambidi huyo mtu au muweke mtu wa kumfanyia hizi ibada kwa niaba yake tutaona katika darasa na ikiwa mtu wakati wa kufanya ibada uko umeshafika akafanya tasahu la akafa basi inabidi chukuliwe kwenye mali yake apewe mtu aende kufanya ibada kabla ya kugawiwa na kabla ya watia kuna baadhi ya watu wanafanya tasahul <clears throat> wanafanya uzembe mtu anaweza kupata pesa za kwenda kufanya ibada na siende uwezekano wa kwenda kufanya ibada nao kama ilivyokuwa haji takriban mabaina milioni nane mpaka milioni kumi kizidi milioni kumi maana unataka ule msafara mzuri sana leo watu wangapi wanamiliki pesa za namna umra na wewe milioni nne tano leo watu wengi wanamiliki pesa za namna hii lakini hawajibidiishi kwenda kutekeleza hizi ibada na haya ni makosa haya ni makosa bali watu wengine katika hawa elimu wanafanya tashdidi kwamba na kama mtu yeye ana nyumba ambayo anaishi na anaweza kauza akapata pesa za kwenda kufanya hii ibada inabidi auze akafanya hiyo hiyo ibada kwa nini kwa sababu nyumba anaweza kupanga nyingine lakini nani ambaye anayefahamu vitu namna kama hiyo mwingine anaweza kuona kwamba akienda kufanya ibada anaweza kuwa maskini yanaweza yaani, mwingine na biashara mpaka milioni 30 milioni 40 lakini anaweza akaishi kwamba akichukua milioni kumi akaenda kufanya mibaya anaweza kupata maskini akaona bora ziende pesa endelee kuwa nazo haya ni makosa leo umri watu wengi wana uwezo wa kwenda kufanya lakini inawezekana mpaka mtu anakufa ameacha milioni ya pesa lakini hajaenda kufanya hata umri hii haifai hatari yake ukifa na ukakuta kuna watu kufanya ihtimam hautofanyiwa alafu unaenda kukuta mizigo ya madhambi mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala ibada za kimali tuna tunashida nazo sana ibada za kimali shida nazo yani mioyo imekuwa migumu kupita maelezo watu uwezo wa kutekeleza ibada wanakuwa nao lakini hawatekelezi imani kuhusiana na habari za mali imekuwa ni shida watu wanakuwa mabakili kupita kiasi leo watu wangapi wanapata watoto kuwafanyia hakika inawezekana mtu akawa na pesa lakini anapata mtoto akishindwa kufanyia hakika shindwa kufanyia hakika wakati wa hakika ni haki ya baba basi naambia hata kama hana inabidi akope kwa yeye kumfanyia hakika mtoto wake lakini watu wangapi ambao wanajibidisha na vitu ni wachache sikwambii sasa baada za kutumia milioni tano milioni kumi ni shida kwa yule ambaye anakuwa <clears throat> ana uwezo wa kimali lakini anashindwa kimwili inamlazimu yeye kuweka nia wa alqismu الرابع أن يكون عاجزا بماله وبدنه أن يكون عاجزا بماله وبدنه أن يكون عاجزا بماله وبدنه أن يكون عاجزا بماله وبدنه فهذا يسقط عنه الحج والعمرة أن يكون عاجزا بماله وبدنه فهذا يسقط عنه الحج والعمره فهذا يسقط عنه الحج والعمره an yakuna ajizan bimalihi wa badani kuwa ni mwenye kushindwa kimali na kimwili mwenye kushindwa kimali na kimwili fahadha yasqutu anhu alhajj wal umra huyo haji na umra inaanguka kwake huyo haji na umra inaanguka kwake yeye kwa hilo masharti uktub wazada fi haqqi wazada fi haqqi وزاد في حق المرأة وجود المحرم وزاد في حق المرأة وجود المحرم وزاد في حق المرأة وجود المحرم na katika حق ya inaongezeka sharti moja ambalo ni kuwepo kwa kwa masharti kwa wanaume ni manne kwa mwanamke anaongezeka cheti la tano awepo maharam wake lidan yajibani ala almuslim alhurri almukallafi almustati'i fil umri marra kwenye umri mara moja yani wajib katika umri wa mtu ni mara mara moja wajibu katika umri wa mtu mara moja kwa hiyo Waislamu ingekuwa na milioni mangapi ikienda mara moja shida kireje jambo la wajibu baada ya hapo akienda tena inakuwa ni nafil lakini wajibu ni mara moja katika umri lakini ala alfauri uktub wala yuakhir ala alfauri wala yuakhir ala alfauri juu ya haraka ما acheleweshwe ala alqaul juu ya yani atekelezi kwa haraka pale atakapopata uwezo wa kufanya hivyo tu atekelezi kwa haraka pale mtu anapokuwa na uwezo wa kutekeleza hizi ibada atekeleze kwa haraka wala yuakhir wala acheleweshe wala yuakhir wala acheleweshe acheleweshe na maana kwamba uh, atakuwa anafanya madhambi atakuwa anafanya madhambi na ni jambo ambalo linakuwa katika shughuli yake kwa hiyo afanye haraka azicheleweshe hata kama mtu amepata pesa zake za korosho amelipa madeni zimesalia zake milioni nane ngapi atavarla na kitu chochote kwa kwenda umra anataka umra aende akatekeleza ibada kwa ajili ya Mola wake subhanahu wa ta'ala bali ukienda lillahi Allah atakupa mbadala shida yake ni watu wanaogopa sana kufikiria ndio shida iko hapo yani mtu anaona tekeleza hivi basi ataishiwa la Allah subhanahu wa ta'ala yuko hicho ndicho chenye amekupa Allah na wewe kutekeleza hiyo ibada kwa ajili ya Allah hautofilisika kama utafilisika kama utakuwa na malengo mengine lakini kama umekusudia kweli kutekeleza kwa ajili ya Allah hauwezi kufilisika kwa hiyo watu wafanye ihtimamu na watu wajipange kwa ajili ya kwenda kutekeleza hizi ibada kama ilivyokuwa masala ya zaka pia watu wajitahidi leo watu wengi tu wanamiliki biashara ambazo zimefikia kiwango cha kutolewa zaka lakini zaka zitolewe sasa watu wajitahidi jamani wajitahidi kwenye hizi ibada za kimali thumma qala fa in zala mani'u hajj bi'arafa wa umratin qabla tawafiha وفعل اذا وقع فرضا فان زال معنى حج بعرفه ikiwa kitaondoka kizuizi cha haji arafa yani mtu ana kizuizi cha haji ya Kiislamu kisha kile kizuizi kikaondoka aliyekuwa yuko Arafa yani mfano wake mtu alikuwa jabaleni lakini anaenda zake Arafa kisha akaja kubaleka aliyekuwa yuko yuko Arafa akaja kubaleka aliyekuwa yuko Arafa akapata muda wa kusimama Arafa kwa kizuizi cha kutii haji ya Kiislamu kimekuja kuondoka hali yakuwa iko Arafa yani mtoto mdogo akifanya ibada ya haji haji yake inakuwa sahihi lakini haimtoshi haji ya Kiislamu haji yake inakuwa sahihi lakini atakapofikia pale itamlazimu haji ya Kiislamu sawa sasa ikiwa hii mani ya kujuzu haji ya Kiislamu imeondoka hali ya kuwa yuko Arafa wa umra kabla tawafiha na kikaondoka kizuizi cha umra kabla ya kutubu tawafu ya umra wa umra na kizuizi cha umra na kikaondoka kizuizi cha umra kabla tawafiha kabla mtu hajafanya tawafu kisha kile kizuizo kuondoka mtoto alikuja baleze lakini akaenda maka kabla ya kufanya tawafu ya umra kalat akabaleza wakati kwa kile kizuizi cha kumtosha umra ya Kiislamu kinaondoka kabla ya kufanya tawafu ya umra wa fa'ila kisha hizi ibada mbili zikafanywa yani ibada ya haji ikafanywa yani baada ya kile kizuri kuondoka akasimama Arafa kisha kaenda zake Muzdalifa akaendelea na ibada zilizobaki kadhalika kwenye umra baada ya kuondoka kile kizuizi akatuko ile tuwafu ya umra akafanya sa'i baina Safa na Marwa kisha kaenda kunyoa idhan wakaa faradhi basi wakati itakuwa hizo ibada mbili zimetokea kwa ni faradhi na itakuwa mtu amehesabika tayari kufanya faradhi ya ibada ya haji na umra tumeelewana eh? tayib thumma qala wa in ajaza likibari na ikiwa atashindwa kwa sababu ya ukubwa wa umri wa in ajaza likibari na ikiwa atashindwa kwa sababu ya ukubwa wa umri au maradhi la yurja buruhu au maradhi yasiyotarajiwa kupona wa in ajaza al na ikiwa atashindwa kwa ajili ya ukubwa wa umri au maradhi la yurja baruhu au maradhi yasiyotarajiwa kupona lazima hu an yuqima man yahujju anhu wa ya'tamiru min haythu wajaba lazima itamlazimu huyo ambaye ameshindwa kusoboa ukubwa au kusoboa maradhi yasiyotarajiwa kupona an yuqima man yahujju anhu amsimamishe amweke mtu asikemsikia an yuqima man yahujju anhu amweke mtu amsimamishe mtu wa kumhijia wayatamiru min haythu wajaba na kama itakuwa ni umra amweke mtu wa kumfanyia umra pale itakavomwajibikia haji na umra min haythu wajaba pale itakapokuwa umwajibikia hiyo haji na hiyo umra yani mtu yeye ni mkubwa e, wa umri lakini afya yake ni dhaifu kisha akapata pesa katika hali namna kama hiyo basi inamwajibikia amuweke mtu wa kumhijia inamwajibikia amuweke mtu wa kumfanyia umra kadhalika mgonjwa ugonjwa usiotarajiwa kupona amekuwa dhaifu hawezi kutekeleza chochote basi pia maadamu amepata uwezo wa kimali wa kwenda kule itamlazimu amweke mtu kwa ajili ya kumhingia au kwa ajili ya kumfanyia umra lakini intabihu madha qala qala wayujzi anihi ma lam yabra qabla ihrami naibi walijizani na hizo ibada mbili ambazo zinamwakilisha mtu ambazo amemweka niaba mtu zitakuwa zinajuzu kwa yeye malam yabra ikiwa hajapona kabla ihrami ibn kabla ya kuhirimia kabla ya kuleta nia ya kuingia kwenye hiyo ibada naibu wake takuwa zinajuzi hizo ibada mbili ikiwa hajapona kabla ya kuleta nia ya kuingia katika hizo ibada naibu wake yani maana haya maneno ni nini maana haya maneno yeye alimwakilisha mtu amemfanya naibu mtu kwamba bwana nakupa hili fungu nenda kanifanyia haji au nenda kanifanyia umra kisha yule mtu akaenda sasa ili kule kuwakilisha kwake kwenye hiyo ibada kuwa ni sahihi yani hiyo ibada iwe sahihi inatakiwa yeye atipone kabla ya yule naibu wake hajaingia kwenye nia ya hiyo ibada yani manake ni manake kwamba wakati yule naibu wake analeta nia ya hiyo ibada ye bado awe mgonjwa Yaani wakati yule naye analeta nia ya ile ibada yeye inabidi ayo bado mgonjwa. Ikiwa na maana kama ikiwa amepona kabla ya naibu wake hajaleta nia ya kuingia kwenye hiyo ibada halali hata kama yule bwana ataenda kule kufanya hiyo ibada kwa kile. haitosihi haitosihi kwake kwa hiyo tukua bado hajatekeleza ule wajibu ambao uko juu yake اكتب المريض الذي لا يرجى برؤه المريض الذي لا يرجى برؤه المريض الذي لا يرجى برؤه المريض الذي لا يرجى برؤه فشفي فشفي قبل إحرام نائبه فشفي قبل إحرام نائب فشفي قبل إحرام نائب فلا يجزئ فلا يجزئ فلا يجزئ فإذا برئ بعد إحرام نائب جاز عنه فإذا برئ بعد إحرام نائب جاز عنه حجه أو عمرته أو عمرته فإذا برئ بعد إحرام نائب جاز عنه حجه أو عمرته mgonjwa ambaye ugonjwa wake utarajiwa kupona kwa maneno ya madaktari fashufia tulikuwa tunajua kwamba hatopona lakini akapona kana yaani mwakilisha mtu kwamba nenda kanifanyia ibada lakini akafanyaje akapona ikiwa kupona kwake kabla ihram na ibad kabla ya kumlimia yule naibu wake fala o haijusi hiyo ibada ambayo yeye ameenda kufanyiwa kwa niaba haijuzu faidha bari abada ihrami na ibn na ikiwa atapona baada ya kuhirimia naibu jaza anhu hajjuhu au umratuhu inajuzu kwa yeye haji yake au umra yake kwa yeye haji تجوز كيا حجاك او عمره ثم قال وشرط لامراه mahram aidan na inashurutishwa kwa mwanamke mahram pia washurita limra'atin mahramun aidan na inashurutishwa kwa mwanamke mahram pia ikiwa na maana ili haji na umra iwe wajib kwa mwanamke ni lazima awe na mahram lazima awe na mahram kama ana mahram hata kama anamiliki matilioni ya pesa haji na umra si waje hata kama anamiliki matilioni sio mabilioni matirioli ana pesa nyingi mpaka kwenda kutumia hajui maadamu ana mahram haji kwa kiasi wajib kadhalika umra wake si wajib mpaka pate mahram طيب ثم قال فإن أيست منه اجتنابا na ikiwa atashindwa kupata mahram atafanya niaba fa in aidha ikiwa atashindwa minhu min al-mahram istanabat ataweka mtu wa niaba hii ni katika ibara ambazo zina mushkil katika vitabu ya Hanabila kwa sababu tumesema kwamba ili mwanamke mlazimu wa haji na umra mpaka wafana hapo mahram maana kwamba kama hana mahram basi haji kwake yeye inaanguka na umra kwake yeye inaanguka na wala si wajibu kuweka niaba kwa sababu sharti limekosekana sasa kama sharti limekosekana kwa nini aweke niaba اكتب هذه العبارة توجد في الإقناع والمنتهى هذه العبارة توجد في الإقناع والمنتهى هذه العبارة توجد في الإقناع والمنتهى وفيها إشكال وفيها إشكال وفيها إشكال لكن حلها البهوتي في شرح المنتهى لكن حلها البهوتي في شرح المنتهى لكن حلها البهوتي في شرح المنتهى لكن حلها البهوتي في شرح المنتهى فبين أن المراد فبين أن المراد فبين أن المراد أنه إن وجدت المحرمة أنه إن وجدت المحرمة أنه إن وجدت المحرمة أنه إن وجدت المحرمة وفرقت بالتأكيد وفرطت بالتأخير وفرطت بالتأخير وفرطت بالتأخير حتى فقد المحرم حتى فقد المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد المحرم ثم أيست منه ثم أيست منه ثم أيست منه ثم أيست منه فيجب عليها أن تستنيب فيجب عليها أن تستنيب فيجب عليها أن تستنيب وإلا فلا يجب عليها وإلا فلا يجب عليها وإلا فلا يجب عليها هذه العبارة توجد في الاثنان والمنتهى هي عبارة هي عبارة ترجل محرم kisha fa in aitat minhu istinabat ikiwa atashindwa kupata mahram ataweka mtu wa niaba hii bara iko katika al-ithna na bin najah موسى الحجاوي والمنتهى تبشيب النجاري وفيها إشكال لكن هي عبارة كنا إشكال لكن حلها البهوتي في شرح المنتهى لكن هي إشكال أم يندوى البهوتي منصور بن يونس البهوت صاحب آه، عمدة الطالب لنيل المعارف إشكال هي أم يندوى في شرع المنتهى في شرع المنتهى منصور البهوت tulizungumzia kwamba yeye ameshirikisha vitabu ambavyo ni muhtamad katika madhhab منتهى الارادات كذلك على الاقناع منتهى الارادات على الاقناع شرح منتهى الارادات نيتوي دقائق قولي قولي النهى شرح منتهى الارادات sharh al-muntaha al-iqna inaitwa kashafu al-qina sharh al-iqna litalib al-intifaa sasa mansur al-buhuti hii ishkali ameiondoa alipokuwa anasherehesha muntaha al-iradat fabayyana anna al-murada akabainisha kwamba hakika murad maksudio ya hii ibara yani fa in aizat minhu istanabat annahu in wajada fil mahram kwamba pale atakapopata mahram ana uwezo akapata mahram wa farrafati bitaakhiri akafanya uzembe kwa kuchelewesha akafanya uzembe kwa kuchelewesha hata fukida almahram mpaka akakosekana mahram thumma aisat minhu kisha akashindwa kumpata fayajibu alaiha anta dhariba wakati wewe tamlazimu huyo mwanamke aweke mtu wa kufanyia haji au umra wa illa fala yajibu alayha lakini kama hajafanya tafriti hajafanya uzembe ha? lakini uh, akakusikana mahram na si kwa sababu ya uzembe wake basi si wajibu kwa kiyeye si wajibu kwa kiyeye ibada yenyewe wala si wajibu kwa kiyeye kuweka mtu wa si wajibu si wajibu kwa sababu gani kwa sababu limekosekana sharti thumma qala wa imata man lazimahu ukhrija min tarkatihi na ikiwa atakufa mtu ambaye inamlazimu haji na umra fa in man lazimahu <clears throat> ikiwa atakufa mtu ambaye inamlazimu haji na umra uktub bi asri shar'i au an-nadhr bi asri shar'i au an-nadhri وان مات من لزمه باثر الشرع او النذر وان مات من لزمه باثر الشرع au النذر na ikiwa atakufa mtu ambaye inamlazimu haji na umra kwa asili ya sheria au nabii kwa asili ya sheria yani yeye tayari amefikia mazingira ya kumlazimu haji na umra au nadhiri mwenyewe kaweka nadhiri mmoja katika hawa akifa ukhrija min tarikatihi itaondolewa itatolewa katika mali alizoziacha ukhrija min tarikatihi itatolewa katika mali alizoziacha kwa ajili ya kupewa mtu kwenda kumfanyia hiyo ibada ya haji au umra ukhrija min tarikatihi itaondolewa itachukuliwa katika ile mali aliyoiacha kwa ajili ya kumpa mtu akamfanyie hiyo ibada wakati kabla kitmati tarikati walwasiya walau lam yusi kabla kismati tarikati walwasiya walau lam yusi bihi kabla kismati tarikati walwasiya walau lam yusi bihi kabla kismati tarikati walwasiya walau lam yusi bihi kabla kismati tarika walwasiya walau lam yusi bihi itachukuliwa katika ile mali yake aliyoiacha kabla haijagawiwa itachukuliwa katika mali aliyoiacha kabla haijagawiwa kwa wale warithi wake na vile vile na kabla ya watia hata kama yeye mwenye hajahusia hata kama mwenye hajahusia maadamu ilishamlazimu haji na umra ikawa yeye hajaenda kutekeleza akafa basi tutachukua kwenye mali yake aliyoiacha kabla ya kugeia watu na kabla ya kutekeleza wasia wake na kumpa mtu kwa ajili ya kwenda kumfanyia hiyo ibada wala wala yusli ukrija uktub wujuban apana wasema ukrija wujuban min tarkatihi tondolewa tachukuliwa katika ile mada aliyoiacha wujuban kabla kismati tarkati wal wasi wala wala yusi bihi kabla kugawiwa kile alichokiacha na kabla ya wasia hata kama haja usia kwa hiyo kwa leo tutakuwa tumesimama katika hiyo nukta allah akitaka tutaendelea wiki ijayo